pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. letí, letí, všetko letí. Zvyčajne sme k tomu pridávali aj slova v štýle, že čo má krídla, všetko letí. Ten čas ich zrejme nemá, napriek tomu sa prihodilo to, čo mu hovoríme mesiac, uplynul nám a tak tu opäť sedíme pri triangli, opäť vo dvojici, Petr Kršiak, Petr Žantovský, aby sme si spolu s vami posedeli nad pesničkovým, respektíve hudobným príbehom a minulosťou niektorej z tzv. neprehliadnutelných postav slovenskej, respektíve českej umeleckej scény a dovolím si povedať, že dnešná hlavná postava sa tou neprehliadnutelnou určite stala, pretože od roku 1983. Keď to bolo o prvom výraznom singli, tak jej boli plné časopisy, obrazovky, rádia, čo v podstate platí až dodnes, aj keď sa zvykne hrávať hlavne tvorba z rokov 80., čo nie je pri interpretoch ktorým sa zadarilo pred novembrom 89 nič prekvapujúce hoci teda má čo povedať aj tvorbou súčasnou. Narodil sa v Prešove 9. apríla roku 1959, stal sa Zlatým Slávikom a to už presne pred 40 rokmi, ponúkol 13 e, klasických štúdiových albumov, nájdeme tam aj tvorbu pre deti a niekoľko tzv. živých projektov, Tých hitov je celý zástup, ktorým sa dnes zase ale príliš venovať nebudeme, ale o tom postupne, a to práve s Petrom Žantovským, s ktorým sa teraz pokúsime o spojenie, tak dúfam, Petře, že nám to funguje. Tak já tě slyším velmi dobře, doufám, že i ty mě a tudíž i naši posluchači, ať už to kdekoliv. Ano, zadarilo sa, Petře. Ten teraz to bude ďalší Peter v našej blízkosti, konkrétne teda Peter Nať. No a zatiaľ, čo teda ja som vyrastal pri jeho pesničkách od svojich 14. Ty si zrejme jeho tvorbu sledoval iba z diálky a prichádzal do kontaktu len preto, lebo sa tomu vtedy jednoducho nedalo vyhnúť a skladby typu Kristinka iba spí, Marcel z malého mesta, aj tak sme frajeri, alebo sme svoji si až tak eh, po vlastnej osi nevyhľadával. Alebo sa mýlim? se, je to dáno dvěma věcma. Za prvé trošku generačně, přeci jenom si o něco mladší a jako tebe mohla formovat ta 80. leta, kdy, kdy vlastně Petr Náč debitoval v 84. se nemýlím na Albu a E, mě formovala 70. leta, to znamená, já jsem mnohem blíž e, k rokový hudbě, když to vezmu z toho slovenského prostředí, tak e, od Mariana Vargu po, po třeba vím, Petra Hamela, teda Pavla Hamela a já nevím, Modus a takovéhle kapely. E, v českém prostředí samozřejmě ti naši Myšíkové a jiní hrdinové dodnes fungující a excelentně. Takže já jsem vyrůstal na jiné muzice. Tohle to byla muzika myslím tě, ten, ten Petra Nadě eh, hity, které se jmenoval, které mě zcela měly, eh, ne, že bych se jim vyhýbal, ono se jim nešlo uhnout, protože hráli z každého rádia, v každé restauraci a v, a v každé televizní strádě a všude E, to, toho bylo mraky a čeho je moc, toho je příliš. Tak já jsem se potom snažil zavírat uši a mm, e, získat takovou selektivní hluchotu, e, když jsem slyšel některé interprety. U toho Petra Nadě to nebylo tak agresivní, ale zejména z té české scény Michal David a podobně, to, to opravdu byl jako jiný vesmír pro mě. A navíc jako ten, ten, ten E, Naďův e, e, nájezd, abych tak řekl, do těch vězných pozic, byl se odehrával především na půdě e, populární hudby, takové ty standardní populární hudby. Jsem si připomněl, že byl Zlatým Slavíkem e, a to tam hlasovali zejména lidé, kteří se orientovali v popu a, a ty okrajové žánry jim zas tak moc neříkali. Čili je to, je to pochopitelný e, a musím teda říct hned na začátek, že si mě velmi e, zaujal výběrem písniček, který si pro dnešní e, Triangara vybral, protože kromě jedné či dvou jsem neznal ani jednu. E, a e, krom toho jsem si uvědomil, což u Marcela z Malého mesta nebo Kristýnka Iba spí tak dost dobře nešlo. Jsem si uvědomil, jak mimořádný textař je Petr Nať. Jak mimořádný, kvalitní, až někdy šanzonový, nebo dokonce v jednom případě na naš, našel určitý prvky protestangu. Je, jak prostě kvalitní, kvalitní básník to je. To je pro mě velký, velký objev a takže ti za to děkuju tak trošku som už aj ovplyvnený tým, čo sme si tu za ten čas, čo pri Triangli sa stretávame, e, popočúvali, tak som sa snažil pri výbere piesní e, z autorskej dielne práve Petra Nadia to trak, aj ladiť do toho, aby nám zapadol do tej štruktúry, ktorú sme si tu už tak trošku vytvorili a aby sa to aj tebe dobre počúvalo. Mám pocit, že pri Soni Horňákovej sa zadarilo výrazne a teraz pri Petrovi Kolárovi bolo z čoho vyberať, pretože nemá on len tie klasické hitovky už spomínané, ale aj nenápadné až do šanzónu ladené nahrávky a ono nám to bude pasovať aj pri tej vstupnej skladbe. Mnohí ju poznajú ako singlovku ešte z 80 rokov, keď bola tak rokovo ladená, ale mám pocit, že aj tento folkovo-šanzónový kabátik jej celkom pristane, ak sa nemýlim. Mluvíš o písničce Pojďme se zachránit, to je jedna z těch dvou, co e, si pamatuju e, z toho dávna, abych to řekl. Ačkoliv ty jsi vybral tu, tu šanzonovou verzi ze Pianko z roku 2018, kterou jsem neznal a tam jsem si teprve uvědomil, e, ty kvality té písničky, nejenom, nejenom hudební, ale textový a interpretační. A myslím si dokonce, že ten Naďův hlásek začal jako takový ten opravdu e, lirický tenor, tak, e, tak e, tím, jak stárnul postupně, tak se také, e, řekl bych, dostal do větších houbek a teď nemyslím náhodních, ale myslím tím obsahových a e, jako je tě, ty texty najednou lépe vyzní a je jim také lépe možno uvěřit. Takže, takže pojďme se zachránit. niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je šesť, keď po filme to každý znova vstá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Na strihane stáť s nimi v rade, tak to nie. Možno tam by som zomrel prvýkrát. A chladnutie by dávať za svoje zmúdrenie Je to ľahšie, jak priznať ceny strát Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed Nevysyp si zvaní vlastný svet Poďme sa zachrániť radšej nikdy a nie hneď Šťastie musíš krajšie vymyslieť Predali u staré platne s krásnou muzikou Tak zbúrem si krotnú úravou po čepeli s novou som si kráčať nezvykol, ešte sám som nad sebou nemával. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si zlaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. zase nápad na strechu večer dnes a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetky dnu do okien, keď je šest, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď Šťastie musíš krajšie vymyslieť vstupujeme do toho nášho dnešného programu pesničkou, s ktorou Peter prišiel aj so skupinou Indigo v roku 1986 premiérovo a folkové bolo aspoň b skladba Drost, ktorá sa ocitla tiež v jeho spevníku a je to interpret, ktorý ako folkáč svojho času aj začínal, napokon na to aj veľmi často spomínal, aj týmito slovami. Ja som začínal vlastne s tým, že som obdivoval týchto ľudí. Prekladal som si texty, lebo pre mňa tie texty sú dôležité takisto ako hudba že o čom vlastne spievajú. A sú to veľmi chytré texty. Ono to bolo folkové aj pri prvej pesničke, ktorú si dovolil na tú gitarku zahrať. První pesnička bola to mi neuveríte, ale piesen, ktorá strašne dneska veľa znamená a to je Imagine od Johna Lennona. Lennon nebol nejaký brilantný klavirista, bol brilantný skladateľ. Hej? A tým pádom si to môžem aj za, ja zahrať po ňom. <laughs> No nie, tak uh, John Lennon Proste on vedel urobiť to, čo mu sa hovorí lapidárna skratka. A v tej pesničke Imagine, samozrejme, e, on vtedy už bol absolútne zrelý autor, že dokázal písať jednoduché piesne, nezamotané a išiel priamo na vec. A myslím, že teraz to platí, že napríklad už len to, že je tam veta, že predstav si, že neexistuje majetok a ten majetok väčšinou, a samozrejme je tam náznak na religiozitu a, tak ďalej, proste na tieto veci náboženské a to vždycky boli dôvody vojen. A v súčasnosti to presne platí. No a dnes teda kto ide po texte, tak Petre, myslím si, že si nájde celkom zaujímavé skladby aj v spevníku práve Petra Náďa. Určitě několik z nich tady uslyšíme, e, některé jsou velmi explicitní, ale mě na tom, na tím dělám takový oslý mustek k těm dalším minimálně dvěma, dvěma písničkám, možná třem. Mě na něm zaujala také jedna věc, kterou jsem E, na něm nikdy neviděl. Tím, že jsem vlastně Nadějovou tvorbu nikdy nesledoval a zkusil jsem se do ní dostat jako až po uši díky tobě e, a tomuto pořadu, tak e, mě na tom zaujala jedna věc. On je docela zajímavý vypravěč příběhu. Eh, jeho písničky jsou eh, takový prostě, takový eh, některý, zejména ty, ty následující, co budeme teď poslouchat, takový mm, jakoby prokliky do životů jiných lidí, postřehy, porovnání, srovnání, lapidární zkratka, jak, jak on říkal o té muzice, tak funguje i tady v těch textech a myslím si, že Eh, ty texty tomu dodávají opravdu minimálně 50% eh, působivost. Takže jako tady, tady je to úplně na místě. On někde v začátkoch hlavně používal pesničku s názvom Posledný krát, která zněla akusticky v těch prvopočiatkoch a potom uzavrala aj jeho albumovou jednotku Chráň svoje bláznoustva. Album číslo 2 Mne sa neschováš z 85. roku, tak to bola úplne iná káva než tá jednotka. No a potom prišla trojka na rad. Myslíš na to, na čo ja? A Peter mnohých prekvapil hlavne tým, že pritvrdil a titulná pesnička, ktorá zaznela potom aj na Slávikovi v 86. roku, Eh, tak eh, tá navodila u mnohých trošku aj zdesenie, pretože to bola riadna rokovina, ale mal aj tie folkové záležitosti, ktoré, ktorým zostal verný a potom postupne aj na tých ďalších radových albumoch s nimi prichádzal, či už teda na profilovkách alebo na singloch. A my práve k tejto trojke sa aj priblížime pesničkou, ktorá dostala názov Stará Johanka. Je to pre teba príbeh, ktorý si počul poprvýkrát až teraz, alebo už ťa to chytí platilo aj v 80. Ne, je to skutečně tak, že jsem to slyšel poprvé teď od tebe. E, jak říkám, doposavat jsem neměl důvod se tvorbou Petra Nadě příliš m, mm, probírat. Měl jsem ho zaškatoukovaného kde si tak jako asi, asi mnoho mýho vrstevníků. A já jsem vždycky obdivoval jeho profesionalitu. E, jenom mě ty takové ty mě opravdu hitové písničky nebavily, tak jsem neměl mm, důvod si vyřizovat jeho alba a tak jsem to nesledoval, ale ta stará Johanka stejně jako potom ještě některé další eh, texty eh, nebo písničky odpovídají tomu, co jsem říkal, že jsou to prostě příběhy, eh, příběhy nějakých, nějakých fiktivních nebo, nebo nefiktivních e, lidí, e, osudů. Mě trošinku to připomíná opravdu velmi vzdáleně, prosím, mluvte mě za tu paralelu nebo metaforu, ale Eh, když Jarek Nohavica začínal v 80. letech, tak taky měl hodně příběhový písniček. Taková bláznivá Markéta třeba eh, v podchodu Těšinského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zameta. To byl jeden z takových prvních velkých songů, který eh, toho, tomu Nohavicovi otevřeli Eh, posluchačský eh, uši a srdce. A eh, tam jsem to vždycky přičítal tomu, že on je z toho, on je z toho kraje Petra Bezruče a těch, těch srdských písní a Ne, to jsou taky příběhy, že jo, většinou tragický. No a ta stará Vánka je v podstatě taky e, vlastně sociální vláda, když to řeknu v určitých uvozovkách, ale e, navzdory tomu, že e, se nevyhne určité sentimentalitě, tak je stále velmi vkusná. Takže si myslím, že si ji vybral správně. Johanka tak zostarla na konci jesene proti mestom spomienky má celkom zotmené. Pokrikujú blúdivá, veď zabudla, kde býva. opus 1986, albumová trojka, myslíš na to, na čo ja? Niečo sme preskočili a ešte sa k tomu aj vrátime, tak ako aj Peter e, vo svojom príhovore, ktorý zaznamenal tak zhruba pred tromi rokmi a bolo to aj o jeho začiatkoch a spolupráci napríklad s Karlom Vicom my sme hrali samozrejme aj komerčné veci. Pre mňa to bola veľká škola, pretože Karel Vic, on eh, začínal v Moduse, ešte s Marikou Gombitou, s Mekým Šbírkom a potom hral v Kolegiu muzikum s Marianom Vargom, čo bola vždycky eh, známka kvality, čiže on tam hral také art rockové veci, v Moduse hral komerčné. A on ma vlastne doviedol k veľkým menám gitarovým, ktorých sme mohli obdivovať a to bol Jeff Beck, dneska už skoro zabudnutý, genius a samozrejme samozrejme boli tam mená ako Meola alebo Santana. Samozrejme, nikdy som nemal ambíciu sa naučiť tak na gitaru, lebo v podstate som vedel, že ja už som sa dosť neskoro začal učiť. Myslím, že v 15. A dnešné decka, keď pozrite, ako hrajú na internete, že treba 9-ročný človek zahrať, takže nechápete, že on je v tom Matrixe absolútne. Takže Karel Vic ma doviedol vlastne k elektrickej gitare, ja som dovtedy hral len akustiku, ako moc teda tej gitare elektrické neublížim, ale, ale dá sa na nej skladať. Ako, no, na koncerte už nehrávam na elektriku, lebo mám skvelého gitaristu, Miša Kovalčíka, ktorý je vlastne pôvodne metalový gitarista, ale je univerzálne rukový gitarista. Takže v Košiciach som začínal a s veľmi dobrými muzikantmi, lebo na východe je proste kopec dobrých muzikantov už tedy tam bola tá dobrá škola a som veľmi rád, že, že som sa dostal ku Karlovi Vicovi, lebo ja ako 17-ročný som sa spoznal s Marikou Gombitovou, pretože u neho bývala chvíľu, ja som ako 17-ročný pre ňu napísal dva texty. A ja som z toho nemohol spávať, pretože Marika Gomitová vždy bola, ale vtedy bola vyletená najväčšia no, hviezda. A ona povedala, napíš mi dva, dva texty. Teraz ja, ja som nemohol spať, to, to sa proste nedalo, že zrazu proste chlapec e, z paneláku z Prešova dostal takúto ponuku. Takže som sa do toho tak zahryzol a hrozne ma to vždy bavilo. Zahryzol sa, mal celkom pekný začiatok rok. E, Marika nedávno tie pesničky zverejnila na doteraz nevydanom e, dvojalbume, respektíve albume, ktorý obsahoval skladby povyťahované za archívov rozhlasových a boli tam celkom zaujímavé tituly, tak sa vrátila aj k tým Petrovým textom a Dostalo sa to tak povediac po rokoch na svetlo sveta, ale začiatok e, mal nádejný a spolupráca s Karlom Vicom z dnešného pohľadu je to celkom pekné e, spomínanie na začiatok cesty hudobnej. Tak on tam zmínil, podobně jako před chvíličkou já, eh, kapelu kolegy muziku Mariana Vargy. To, je, to byla vysoká škola eh, nejenom rokový, ale eh, vlastně i moderní vážný hudby, taky vysoká škola toho, jak napsat vkusný a krásný pop. Když si vezmeme písničky z Alp Konvergencie nebo Zelená pošta nebo Divergencie, které tam zpívali různí interpreti od, od eh, Palahona až, až po nevím koho dalšího, tak, eh, tak eh, to projít tímhletím, to je skutečně velká škola a mm, to zřejmě zocelilo Naďovo e, spekuluju, nevím, neptal jsem se na to, jsem docelil jeho přesvědčení, že do té eh, ligy chce patřit a no, no totiž jako jedna věc, a to je známá pravda, jedna věc je talent a druhá věc je píle. A ty píle často potřebuje mnohem víc, ale mm, na druhou stranu, když už pá, od, pá, od Pána Boha ten talent dostaneš, tak je tvojí povinností mu sloužit a kultivovat ho a rozvíjet ho. A rozvíjet ho jinak než tak, že ho budeš neustále převádět lidem, to v muzice moc nejde. Takže já si myslím, že, že Petr Nať dokázal přes různý eh, kotrmelce, který, kterými se ještě probíráme 90. leta, tak tak dokázal obhájit e, ten svůj talent e, tou svojí pílí a pracovitostí. A nemusí každému sedět jeho způsob zpěvu, jeho hlas, jeho, e, jeho mm, určitý patos textarský, ale nedá se mu přijít, že je to všechno poctivý. No on tie kotrmelce aj z tvojho pohľadu robil aj v tých 80 -tých rokoch, však tu boli aj pesničky typu Aprílové deti, dueto s Darinkou Rolincovou, Už je tu láska so mnou, nikdy nezostarneš. Aj tá Kristinka, ktorá bola pôvodne verejnosti predstavená ako jeho priateľka. Oni mali taký úzus doma, aj s manželkou, aj s Juliusom Kinčekom, že teda verejnosti to predstavia ako reálnu postavu, napriek tomu, že to bolo všetko vymyslené a dlhé roky držali toho bobríka mlčania, ale on tej Kristinke zostal vďačný dodnes a vysvetlí to aj prečo. Nie som zo spevákov, ktorí nadávajú na svoje hity, že to nechcú spievať. Lebo ja hovorím, že dal som niektorým pesničkám život a oni za to dali pekný život mne. Čiže ono, si myslím, že všetci muzikanti, to je jedno, či sú tak slavní alebo hen tak slavní. túžia mať potom určitý počet hitov, ktoré by im zabezpečili to, aby ich volali na tie festiaky, na koncerty. O to ide. O nič viac, to je o tých pesničkách. Takže na Kristinku ja nemôžem ani krivého slova povedať, aj keď je to vymyslený príbeh samozrejme, ale ono to na tie ženy stále pôsobí tak e, sentimentálne alebo romanticky. A vlastne ja mám ženské publikum väčšinou, takže je to úplne v poriadku. Je to balada proste. No, je to proste balada, Petře. no samozřejmě, že má e, zejména ženský publikum, protože počínaje tím hlasem, který jsem zmínil, přes určitý e, smysl pro, pro e, ten takový ten e, vkusem udržovaný sentiment až po vizáž, kterou si udržoval celá ta léta, dlouhý vlasy a, a prostě taková jako e, e, celkově líbivá postava. To teď nemyslím negativně, jo? jako to konstatuju fakta. Eh, tak eh, si myslím, že to na to, na to ženský museli letět. Já se naopak třeba divím, jak je možný, že eh, tolik mladých holek v Česku letělo a jak stárnou, tak dosud některý letějí na Michala Davida, což byl <laughs> vždycky člověk, řekl bych, negativ, tak jako inverzně postavený vizuálně vůči naděli. Jako na první pohled prostě takový jako chlapecký typ, no dneska už ne, ale, ale e, jako určitě, určitě nesplňoval takový ty, e, že se, e, že se tý holce o tom klukovi zdá a, a tak, víš, jako to, to to, to, to erotický ano. napětí tam v těch písničkách a v tom hlase bylo a myslím si, že ho za to publikum oceňovalo. Ale Peter si prešiel rôznymi takýmito vecami, že napríklad keď vyšla prvá LP platňa Chrán svoje bláznostva, bol záujem tak veľký, že v Bratislavskom priore až prevrátili pokladničku tam s celou pokladnicou, lebo sa chceli dostať k tomuto albumu, alebo keď mal v 85. prvú autogramiádu, tak ju z nepochopiteľných dôvodov eh, oni ju umiestnili do metra a oni tam tí fanúšikovia to metra. Castro až upchali, takže musel pod policajnou ochranou odchádzať stade. No, to bylo pražský metro? Nebo ano, pražské to... metro, ano. Já jsem přemýšlel, kde je Bratislavé metro. Nie, nie, to v Prahe mali, mali mať autogramiádu a už tam bolo toľko ľudí, že len prísť tam bol problém. No, tak já tomu věřím, protože když by se dneska, už jsem jmenoval tady Nohavicu, nebo někdo jiný podobně postavený v té muzice, eh, se ocitl takhle na veřejnosti, tak by tam teda okamžitě byl taky zástup, to, kdyby se to rozneslo včas. Takže tohle to byl dobře dělaný marketing. A potom ještě si vec, vezmi takovou věc, že přišla za ním povedzme jeho velká fanúšička, která mala už eh, pomary dospelú dceru a chcela, aby s ňou mal dieťa. Prípadne to zachádzalo až tak ďaleko, že si nechal v kufri na hoteli zapnutý diktafón a upratovačky, keď chodili po tých izbách, tak mu obzerali, aké prádlo nosí. Ježišme. Tak do to takýchto... sme, to sme v niekde nejakých uchyláren. No to bola no. tá naďománia doslova do písmena obrovská vtedy. Já si to pamatuju, ano. <laughs> Byl jsem mladý, pamatuju si to a nezúčastnil jsem se toho, tak, tak to řeknu. Neskoumal jsem jeho spodní prádlo. <laughs> no ale v pesničkách on vedel ponúknuť aj celkom také intímne momenty a ďalšia z nich, ktorá bude stále ešte z tej albumovej trojky, myslíš na to, na čo ja, ona celý ten album aj uzatvárala, tak sa dá zaradiť do tejto sorty nahrávok. Určitě ano a taky se dá zařadit do toho, do toho co jsem já tady nazval eh, tím smyslem pro příběh, pro lidský příběh. I ten komparzista, pokud mluvíme o této písni, ano eh, je příběhem, eh, začíná s folkou kytarou a vygraduje do Big Beatu a je to pěkně, pěkně, řekl bych, vystavěný takový hymnus, který Ne, za to by se nemuseli stydět ani velká jména e, světového popu, co já vím, Phil Collins, Freddie Mercury a kdokoliv další. Tak si to jdeme vypočuť. hrdinom, teda Peter Nať. E, vydal sa na tú solovú dráhu, hoci tam bola jedna príležitosť stať sa aj súčasťou iného projektu a on túto ponuku nakoniec odmietol, to znamená Janka Lehockého a skupinu Modus, čo nasledovať mohlo, to nám tiež pripomenie vlastnými slovami. To bolo v tých časoch, keď odišla Marika na solovú kariéru a odišiel Meky Žbírka z Modusu. No a vlastne hľadali niekoho, kto by ich e, nahradil. No, dostal som ponuku a aj sme skúšali, dokonca sme mali e, ísť s jednou pesničkou na Bratislavskú líru, už sme ju mali naskúšanú, už sme ju mali nahrávať. A vtedy, e, ja som sa pochválil môjmu kamarátovi Julovi Kinčekovi, ktorý sme boli spolu na vojne v Auze, vo Vuse, vojenský umelecký súbor. A on hovorí, vieš čo, poď zariskovať. Nezober tú ponuku a poď urobím my dvaja e, nejaký taký e, autorský tandem. A ja už som vtedy mal pokope s Mirom Okalom, Bubenikom, už sme mali pokope muzikantov, ako Laco Kožušník, Palo Matuška. Už sme mali e, takú tajnú kapelu, aby som vždycky ušiel z vojny a, a niečo sme naskúšali a tak. A on hovorí, poď zariskujeme. A on nasadil vtedy pesničku, ktorú síce nebol spoluautor profesor Indigo do hit parády a vtedy sa stal taký nejaký vysnívaný zázrak pre každého muzikanta, že to vyskočilo v hit paráde z nuly na prvé. A bolo to tam 5 týždňov, takže Proste stal sa nejaký zázrak. No, zvyčajne asi treba na začiatku riskovať, Petře, lebo tie zázraky prichádzajú práve po kroku, ktorý možno niekto ani nečaká. Tak já jsem prvé zmínil toho Mercuryho, to nebylo úplně náhodou, když si mě takhle promítneš zpátky tu předchozí písničku, tak to je přesně vystavěný podobně jako e, songy typu Who Wants to Live Forever nebo, nebo The Show Must Go On, prostě takový ten e, eh, velký zápřah vlastně v tom hlase, v té kapele je celý orchestr, když to tak jako zjednoduším. A mm, když e, tam vlastně tuhle ten, e, tuhle tu schopnost máš dostat do toho hlasu a do té písničky e, vlastně všechno to podstatné, tak se potom těžko zžíváš s něčím, kde jsou už jisté návyky a on e, samozřejmě, Jan Lehocký, je taky e, autor velmi osobitý a, a byl vždycky e, lídrem v té kapele Eh, který asi respektoval velmi silně ty osobnosti, které tady byly jmenované, ať už Gombitová nebo Žbírka, ale přeci jenom jakoby duchem modusu byl lehoský a jako kapela nemůže mít dva duchy, to jsme viděli na Beatles, mm-hmm. že, že nakonec i ta, ta, ta vlastně nejslavnější autorská dvojice dějin Eh, rokových eh, Lennon McCartney se rozešel prostě protože eh, ty talenty šly jinudy a já myslím, že tohle rozhodnutí bylo sice riskantní, ale velmi správný. No, ono to bolo aj práve o tom, že v moduse by musel Peter spievať predovšetkým tvorbu Janka Lehockého a on sa cítil byť aj autorom a preto skladba Kým som ktorá bola potom tou Lírovou v 83. Dopadla tak, že ju spieval Janko Lehocký a Peter sa na Líre objavil až o rok neskôr, jeden jediný krát, a to bola Kristinka už spomínaná, ktorá tam zaznela a e, s ktorou síce získal nejakú tú cenu diváka, ale tým pádom to bolo aj jeho posledné <laughs> účinkovanie na tomto festivale. Zatiaľ, čo Modus sa tam ešte teda mal možnosť objaviť aj v iných ročníkoch. No a išiel si teda touto cestou a ako autor potom teda dokázal, že je e, hodný tohoto pomenovania, že sa dokáže postarať o vlastný repertoár a pripomenul to potom teda aj na tých troch albumoch, ktoré vyšli v zápäti a následne aj štvorka s názvom Ale, ku ktorej teraz otočíme našu pozornosť, lebo on tým folkovým pesničkám zostal stále veľmi naklonený, napokon vychádzal práve z toho svojho folkového základu a je to cítiť, že keď niekto tvorí piesne pri gitare, tak že tam tie základy aj zostanú. A zostal verný aj tomu, že na každom albume sa snažil vydať vždy pesničku, kde bolo určité meno. Na jednotke Kristinka, na dvojke Marcel, na trojke Johanka a na štvorke sa objavil potom Dominik Tiež by sme ho mohli prirovnať k tej bláznivej markete, pretože <laughs> aj tu sa jedná o človeka, ktorý bol pre väčšinu ako keby mimo realitu. No, ano, Dominik je miestný blázon. To je, e, místní blázon, je taková pěkná, výstižná nálepka, která se dá vždycky někomu, e, koho to jeho okolí nechápe. Mm. E, a tak, takhle já čtu i ten text nebo tuhle písničku a, a myslím si, že je dobře, že vznikla tak si ju teraz pripomenieme ako zástupcu práve tohto obdobia, keď Peter teda ponúkol aj to dosť výrazné dueto s Jožom Rážom Psi sa vránia útokom. za ním kreslí si sám vždy na chodník. Tú nežnosť si nevšimol nik, len ľudia sa cez obrázky preč ponáhľajú. hlas číta svoje básničky, keď nastúpi do osmičky všetci sa mu do rukávou poľavo smejú. Dominik je miestný blázon, je Dominik miestný blázon, keď nevšíma si tiché hlasy a smiech za ním. smile. Zali A opäť si vypomôžem textom konkrétnej pesničky, kde sa teda dá citovať aj pasáž kameňmi slov háču za ním, uráža ich tým vznášaním a v puklinách z betónu rásť kvietok sa učí a učia sa aj tí, ktorí sú populárni, ako s tým e, nejako naložiť, ako sa nezblázniť, keď príde veľká sláva. Toto neustojí každý. No ono človek sa musí učiť, hej, že nie je stredobod vesmíru, ale je zaujímavé, že keď je človek e, čerstvo vyletený hore, neviem, jak to nazvať, hej, newcomer sa tomu hovorí, tak e, má okolo seba takú bublinu tých e, ľudí, čo ho obdivujú a ľudí, ktorým sa hovorí yes man. Takže pritakávajú a človek si myslí, že naozaj je nenapodobiteľný a geniálny, tak ale to trvá chvíľu, kým si nenabije hubu. No a tých nabitých huby bolo v mojej kariére až až. Samozrejme, každý robí chyby, to je vlastne aj pekné na tej kariére, Aj veľké chyby. Takže aj ja som robil veľké chyby, e, zbytočné kompromisy, a som rád, že sa mi podarilo tak nejako e, nezmysnúť z tej scény. Aj napriek tomu, pretože Veľa ľudí robí veľké chyby, že prepadne drogám alebo alkoholu. A proste nie je to jednoduché. Takže mal som aj primadonské obdobie, ale odpoviem tak, že určite to poznáte, že si som býval schizofrenik. Dnes už sme našťastie obaja v poriadku. <laughs> Áno, obaja v poriadku. Ja ešte pred tou nasledujúcou nahrávkou sa vrátim Petrovou výpovedou aj u tej nadňadománii z 85., pretože sa to celkom ešte hodí. To bolo pre mňa prekvapujúce, pretože ja som vlastne prvýkrát sa vrátil do Prahy. Jak si spomínal toho diskoslavika, tak to bolo hlasovanie, myslím, že 15 alebo 10 DJ-ov najznámejších pražských, ano. takže to som s tou pesničkou Profesor Indigo vyhral, takže som bol šťastný. No a prvýkrát som sa vrátil do Prahy už s hotovou platňou, s hotovou deskou Chrán svoje bláznostva a Suprafon urobil autogramiádu práve nešťastne, že v podchode metra. No a za, zapchalo sa metro, ja som videl proste tie dievčatá, jak sa tam lepia na to sklo. Jednu tam dokonca pretlačili donútra, <laughs> prišla sanitka. Sa samozrejme zavolali policajtov, urobili kordón a vyviedli ma von a policajným autom preč, pretože to nešlo. No a tak to je také príjemné, človek tak zažije takú tú hysteriu. Je to úsmevné a robí to dobre na ego samozrejme, chlapovi určite, keď sú tam tie dievčatá krásne. Ale netreba tomu až tak prepadnúť, lebo ja hovorím, že sláva je prostitútka, ktorá zajtra pôjde s iným. Takže treba si hľadať vlastne tie obyčajné dievčatá, obrazne povedané. Čiže radosti z muziky. Ja mám momentálne radosť posledné roky e, z odozvy mojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Že aké pekné komenty tam píšu, také, že nie tie jesmenské, ale tie plné pochopenia, že Napríklad e, častokrát hovorí, že až teraz som pochopila niektorý text, o čom, o čom to je, že až rok mi aj, lebo vtedy to bola idolománia a neviem čo. Takže to bolo také hektické a dneska je to tak pekne usadené. A ono je to dosť dôležité, že Peter prešiel aj sám do tejto polohy, pretože s tým bol trošku problém v polovičke 80 rokov, keď sa rozhodol e, začať ponúkať aj programy, ktoré boli komornejšieho charakteru, lebo Petre, asi si to vieš predstaviť, že príde veľká hviezda, na ktorú chodia diváci tak, že zaplní športové haly a zrazu chce ponúknuť komorný program a nie všetci poslucháči <laughs> sú schopní to pochopiť a oni začnú pišťať po každej skladbe, aj keby to malo mala byť akákoľvek e, folková, klavírna, nejaká šanzónová záležitosť. A s týmto mal Peter práve v tom štúdiu S, kam sa jednou pesničkou vrátime, trošku zo začiatku problém, než sa tí fanúšikovia, ktorí na to chodili aj x krát, tak než to pochopili, že toto je trošku iný druh programu. Fanoušek je ze své podstaty konzervativní, konzervativní bytost, protože e, se stal fanouškem něčeho, co si sám tak trošku jakoby zafixoval, představil a nějak mu to sedlo do jeho noty. Teď si vzpomeňme na tu slavnou historku, e, jak v 65. tuším na festivalu v Newportu vypískali Boba Delena, který vždycky hrál jenom s kytarou a najednou přivedl celou rokovou kapelu a celý to folkový zázemí se urazilo a prostě tu vel, velkou hvězdu o tam teď vyhnali. Podobně, podobně to zažil Robert Křesťan nebo, nebo Vlasta Redl na Vlasta Redl, ten mi napadl no. právě, že keď raz no. přišel s dychovkou, přišel na nějaké, na nějaké podium. No, no nejenom, nejenom s Dychovkou, ale přišel hlavně třeba v 88. na portě, vylezl s AG Flekem e, eh, a neměl v ruce kytaru, ale klávesy a, a hráli v podstatě takový folk rock, velice kvalitní, tak e, to tam ty trampíci taky někteří nesou špatně, tak ne, není divu, jo. Samozřejmě já jsem zažil řadu krásných šanzonových koncertů typu Leonarda Kohena, kde nikdo nečekal žádnou vrchačku a žádný Big Beat, nebo Hany Hegerový, eh, jeden z mých mraných dětských zážitků, to by mohlo být takových osm. Mě máma vzala u nás na okresním městě na koncert Hany Hegerový, eh, kde vystupovala pouze s Mánem Dvořákem na piano a s kým se nevím, nevymužským na kontrabás Eh, a dostala, dostala absolutně eh, to divadlo na kolena, eh, tam by si slyšel spadnout čmendlík. Jo. Hmm. A ta obrovská autorita té osobnosti dala, dala průchod jako ne neuvěřitelnému záplavě pocitů, emocí a tak dále. Takže ono si na toto publikum také musí zvykat. Přece Hegerová také nespívala vždycky jenom Šanzon francouzský nebo český zpívá i písničky e, typu Lipecáni, když si vezmu třeba z její jedné staré desky. E, v podstatě takový šantánový až řekněme, jo. Čili jako ten interpret prostě není jednobarevný. Mm. stejně tak není jednobarevný ani Petr Náč. Tak on svojho času aj dosť provokoval poslucháčov, priaznivcov, návštevníkov. Ja si pamätám na jeho vystúpenie v Bojniciach. Tam prebiehal taký hudobný festival. Hudobný festival mladých sa tomu hovorilo. Ono to bolo vyskladané vždy z troch e, takých programových blokov. Jeden deň hrali folka či country, kde boli skupina Lojzo, Robert Křesťan, Poutníci a podobne. E, v druhý deň išli zase pop, rock a tak ďalej. A vždy to končilo e, gala prehliadkou tých hviezd a ten tretí bol už ako o vyhodnotení nejakých tých e, speváckých súťaží v prvých dvoch dňoch. No a hviezdami večera zvykli byť tie najväčšie hviezdy domácej scény, niektoré vtedy ešte len boli na začiatku, ako Richard Miller, Mirka Brezovská, Eláni tam prišli, Marika Gombitová, Katapult. No a Peter Naď bol tiež svojho času hosťom a uzatváral jeden z programov. Diváci to bolo vtedy natrieskané, ten amfiteáter. Dnes už neexistuje, lebo je to areál kúpeľov v Bojniciach a tí, ktorí to tam mali na starosti, sa rozhodli amfiteáter zrovnať so zemou, lebo že to ruší tých, ktorí sa tam chodia liečiť, hoci to pre nich prinášalo tiež nejaký ten kultúrny zážitok. No a <laughs> hlavne jeho vystúpenie, na to sa čakalo, boli pripravené rajčiny, vajíčka, lebo to sa zvyklo hádzať pod niektorých interpretoch a po ňom to tiež lietalo, už aj z toho dôvodu, že v jednom e, príhovore medzi pesničkami si dovolil povedať niečo v zmysle, viete, keď som prichádzal na tento môj dnešný koncert, tak som si všimol na mnohých mojich tých plagátoch rôzne nadávky, urážlivé slova. Ja chcem povedať len jedno. Môj koncert je iba pre inteligentných ľudí. No a to stačilo len toto povedať. A už to lietalo, ale zostali diváci až do konca. No s im tá inteligencia došla třeba viem No a bolo to práve obdobie, keď ponúkal svoju druhú LP platňu a bol tým Zlatým Slávikom album Mne sa neschováš, kde je aj skladba s názvom Oneskorený, tá prvá verzia, ale ja si dovolím dnes ponúknuť túto pesničku v tej amplaktovej takzvanej, lebo program Peter Nať v štúdiu S bol vystavaný na tom, že ponúkne piesne v takom komornejšom duchu. Mal aj hosti Pala Hamela, Vaša Patejdla, ako takých dvoch hlavných. No a zaznela tam aj pesnička s názvom Oneskorený. Neviem, či si Petre počul aj tú pôvodnú. E, musím říct, že ne. No a, a táto verzia na teba ako pôsobí? Ta se mi líbila, protože byla autentická a myslím si, že ke své škodě já jsem ten pořad Petr Nať v studiu S nikdy neviděl hmm. a docela mě to dnes mrzí, protože to mohlo být docela zajímavý. On se zvyklo hovorit, že nevě zpěvat, nevě hrať, volajú ho Petr Nať, ale jemu ty živáky zachutili a začal potom neskôr ponúkať aj ďalšie produkty tohto typu, ale takto to vyzeralo v tom zhruba 88. roku. korení sa vám v tejto chvíli aj prihovárajú cez Triangel. Aktuálne našou hviezdou číslo 1 Peter Nať. No a aj keď teda mne to liste z hlavy už popadalo, Petr Žantovský je na tom skvele, stále s hrebeňom, aktívny však. No, čo sa dá robiť? <laughs> Teraz ešte jedna vec, ktorá pred tým novembrom 89 bola mm, takým medzníkom, ktorý muzikanti nie všetci veľmi radi podstupovali. Už sme to tu riešili v jednej z častí a to sú tie nezabudnutelné prehrávky. Vieš asi, na čo narážam? No všem, že no. A pokud viem, tak Peter Nati u nich neprošel. No tak si poď vypočuť, aké on mal s tým skúsenosti. Ja nemám hudobnú školu, ja som samouk, ale to boli také prehrávky, lebo za socializmu ste museli mať na všetko papier. Dnes je to úplne ešte horšie. <laughs> Ale proste to boli takí múdri páni v sivých oblekoch, ktorí hodnotili, že kto má ako nárok byť platený za koncerty a musel mať prehrávky tzv. alebo skúšky. No a ja som sa učil noty vlastne ako skončený vysokoškolák na novo noty, pretože ja som to nepoznal aby som urobil tie skúšky. No tak ma vyhodili, lebo <laughs> som to nevedel. Ja som dovtedy, ja vždycky robím tieto veci intuitívne a myslím si, že nie je nutné mať školu, aj keď to obdivujem, keď to niekto ovláda, aby som nemachroval. No ale nutné to nie je. Takže mňa vyhodili a to už som, to už som mal vypredaných 150 koncertov s <laughs> kapelou, takže im vlastne nič ne, iné nezostávalo v tej agentúre Slov koncert, než tú kvalifikáciu dať, aby, aby sme teda pre nich zarobili peniaze pre Slov koncert. Si to trafil. No, tak ako samozřejmě E, to si žádá dvě nebo tři poznámky. Za prvé, šéfem agentury Koncert v této době, pokud vím, už byl Pavel Hamel. Takže je to zvláštní, tedy schoda okolností ad jedna, ad dvě. Je, ono se to taky, a já teda oceňuji na naději, že, je, že tady na, na tvrdo otevírá otázku toho hudebního teoretického vzdělání. Ono se to taky skládalo z politického, e, z politického školení, nebo respektive eh, zkoušky z eh, občanské připravenosti, bych tak řekl. Jo. Takže prostě rokoví muzikanti, kteří hrajou 30 let a mají na, na krku, já nevím, 20 obíček, tak tam sedí a teď je to jak v černý Baronek, že jim nějaký ten muž v šedém obleku klade takovou otázku. A v které knize Vladimír Ilič Lenin napsal, že a teď tam něco plácne. Eh, a to, to bylo velmi ponižující a všichni všichni muzikanti, co jsem znal a znám, tak tím prošli a, a všichni si z toho dělali strašnou prču a stejně museli toho Lenina nastudovat, protože by jim to nedali, jo, nebo by to bylo teda nějaký jako přes kamarády, ale to nebylo tak snadný, protože oni na ty, na ty přehrávky posílali soudruzy, eh, takové ty soudruzy mimo branži, jo, takové ty kované, které, který nevědí vůbec nic, je, jenom co napsal Lenin, možná ani to ne, kdo si to myslí. Takže to bylo hodně ponižující procedura. Pán Bozapad, že už je za námi, eh, že toho nikdo neposuzuje. Druhá věc je ta, že <clears throat> Samozřejmě, jak říkal Petr Nač, eh, ta, to hudební vzdělání není nezbytnou podmínkou. Konec konců Beatles taky eh, žádný neměli a eh, nej, jejich nejslavnější písnička Yesterday je prostě je vlastně z hlediska hudební teorie chybná. Tam je špatný počet dob, E, v tom, v tom e, základním schématu té e, písně, to je vlastně nějaká, nějaká sedmiosminová nebo něco takového. A, a prostě jako normální skladatel ověnčený e, diplomama by toho nikdy nenapsal, protože by mu to přišlo, že je to strašně e, jaksi proti e, tomu jeho vzdělání a proti tomu, jak se hudba dělat má. A ono, ta chyba, ta lidská chyba je v muzice někdy hrozně důležitá nevím, někdy mnohem důležitější než to vzdělání. Takže tady já bych byl na této straně. No, ďalším albumom, ktorý si dovolíme jednou pesničkou, alebo dokonca dvomi pripomenúť, tak e, ja som na Petrovej tvorbe a na jeho produkcii mal rád hlavne to, že to bolo pestré, že to nebola čo pieseň, tak v podstate človek ani nevedel, že už je v ďalšej skladbe, ale že tam striedal tie polohy, že bola pobroková záležitosť, v tomto prípade teda titulná pesnička Šachy robia človeka, e, že tam bola komorná záležitosť, ktorú si o chvíľočku aj pripomenieme, taká folková, potom tam dal pesničku na zamyslenie v titule s názvom Komu patrím, kde teda chlapec je nešťastný z toho, že s tým otcom to nie je vzťahovo veľmi dobré, že sa objavuje doma raz za čas. No boli tam aj také klasické veci, ako aj tak sme frajeri a korálky od Natálky, ale aj zase niečo, čo pripomínalo tú našu spoločnosť, aká bola vtedy a v podstate, keď si to dnes človek premietne a on Peter aj túto pesničku potom na tých piankov albumoch opätovne ponúkol, No, že sa veľa vecí v našom, v našom spoločnom živote alebo spoločenskom živote veľmi nezmenilo. O tom bude práve pesnička s názvom Buffet Viola. No a je to další z těch příběhových, eh, o kterých jsem mluvil na začátku. Já to mám rád, líbí se mi to, protože eh, takový ty texty typu mám tě rád, nemám tě rád, eh, jdeme spolu do kina, jdeme spolu z kina, to umí každý idiot. Ale vymyslet příběh, který tě do sebe vtáhne, jak, jak silný psychologický román, to prostě neumí každý. No a Petr Nať to uměl. No a ponúkol to aj v tejto skladbe. Bufet viola bol vždy vývarovňou pre starých ľudí. Iba pichne keď ten pocit zrazu k tebe zablúdi. Tu nehľadia si do misiek, už si hľadia do očí. Že koľkokrát sa s nami táto zem ešte otočí. A hneď vedľa stojí espresso tam sa vozia v taxíkoch Dievčatá, čo večer ľúbia Aspoň v siedmých jazykoch Z nudy drobia do čin za nášminky zjazd a zlobočí Stav sa, koľkokrát sa s nimi taxikár Do hotela otočí zbyli na námestí slobody pre pár drobných, že viac nemal a že sa vôbec narodil. Tak to býva, keď sa hlúposť vleje z hlavy do pestí. Kde sa rodí stará známa bufet viola bol vždy vývarovňou pre starých ľudí. Iba pichne, keď ten pocit zrazu k tebe zablúdi. Tu nehľadia si do misiek, už si hľadia do očí. Že koľkokrát sa s nami táto zem ten text je ako keby aj z reálneho obdobia. Nemuseli by sme ísť iba do tej druhej polovičky 80 rokov až pichne, keď ten pocit k vám zablúdi. Taká otázka, Petře, že kde sa rodí stará známa radosť z cudzích bolestí? Veď to dnes máme, že ľudia idú hlavne za tým, že niekomu sa stala väčšia tragédia v živote ako jemu. Uh, to je takový ten pocit, který já občas mívám, když jedu po dálnici s někým a teď vidíme, že tam u příkopu vymletej motorkář, hmm. přikrytej nějakým hantem a, a, a zutej z těch uh, motorkářských bod a teď vidím, že tam, že tam uh, zastavují lidi, a protože je zpomalený ten provoz, tak, tak všim, jak tam nějaká ženská na toho šofera říká to přibrzdi, já to vyfotím. A teď vystrkuje telefon z okna. Co může člověka vést k tomu, aby si fotil mrtvýho motorkáře? To je něco podobného, o čem mluvíš ty, hmm. akorát v extrémní poloze. Já to nechápu. Já ti na to nemím odpovědět. A další věc, to už se dotkneme tej nasledující pesničky z toho jistého období obdobia z toho istého albumu. Alkoholom krásy sme popletení, chceme byť tými pek z pekných reklám. Stopu v tomto blate už nezmení vďaka novým lodičkám. Tiež podliehame tomu, čo na nás útočí z tých e, rôznych e, médií, televízií hlavne, lebo reklama dnes to je niečo, čo ja tomu neviem, našťastie som tomu nepodľahol, môžu predo mnou premietať čokoľvek, ale už len počas tých hokejových majstrovstiev sveta toľko tých typovacích agentúr sa rútilo počas jednotlivých e, tretín hokejových, kedysi jedna dve, teraz už 5-6 prestávok využívajú na to a ľudia tomu ale naozaj podľahli. a keď sa povie, že kto za ostatný rok mal najlepšie zisky a obrad, tak práve typovacie agentúry to vyhrávajú. To je niečo neuveriteľné. A tak to je ta taková ta celkem známá tradiční touha po laciném eh, zbohatnutí, e, potom získat nějaký benefit a nemuset tomu nic obětovat. Na tom jsou postaveny všechny ty reklamy typu e, zhubněte bez, bez diety, e, vysaďte léky na tu či onu nemoc, protože my vám nabízíme tady tohleto. Já teď zjistí, že to samozřejmě je placebo, který stojí jen mnoho peněz a vydělává se na lidské hlouposti a lidské hamižnosti. Tak jako to jsou to ošklivé věci, eh, který, kterých se nezbavíme. Eh, já bych byl radši, jsme se zbavili mnohem oškovějších věcí, jako některých politiků. <laughs> Ale o těch, o těch eh, zatím Petr Net nespívá. E, a e, on byl vždycky takový, přišel mi, co jsem jak poslouchal a probíhal jsem se tím, tak byl takový e, jako na pomezí. On vlastně vyjádřil velmi silný občanský postoj tím příběhem, jako tím předchozím. Jo? Jako může to někomu přijít naivní, nebo sentimentální, nebo, nebo, nebo nepravděpodobný, ale je to pravda. Když se člověk dívá kolem sebe, je to pravda. E, a to bylo jeho občanský, nebo je asi dosud jeho občanský vyjádření a nemusí u toho zpívat eh, ten či onen politik je vůl. Eh, a toho já si docela vážím, protože to je básnický postoj. Tak věš, on si zažil aj paradoxy eh, v štýle, bola pesnička Zme svoji, to si zachytil, predpokladám, veľmi... Tomu se nedalo týst. No, tak si predstav, že mu ju zakazovali za socializmu hrať, lebo cítili z toho nejaký fašizmus. A na druhej strane bol vlak družby, <laughs> ktorý sa e, rozhodol mať túto pesničku za svoju hymnu. <laughs> No, to ja robím. A <laughs> súdruhovia na druhej strane riešili túto pesničku ako úžasnú. Takže niekedy človek zostal stáť, že tak čo je teda skutočne lepšie? Že či teda tá pesnička je zlá, alebo je dobrá, no? Vyber si. Tak, ja si vybíjam dobrou. No. Taký <laughs> Dáme si nasledujúcu skladbu. Hoci teda Peter mal aj vo svojom spevníku piesne, ktoré boli o e, tej situácii v spoločnosti. Niekedy mu to prešlo e, skôr, niekedy neskôr. E, respektíve niektoré prišli na rad až v čase, keď už si to mohol dovoliť na plné ústa všetko pospomínať. Napríklad skladba Chlapci z lampárne. Neviem, či si ju zachytil. Mm, Nikoj, opäť si mne zachytil na šestkách. No, tak tam spieval niečo v tom štýle Učili nás chodiť v zákryte a v červených trenkách spasiť svet, noviny vláčiť do zberu, tie ťažké klamstvá na môj veru. To bolo práve postavené na tom, že opisoval tú situáciu spred novembra 89, ale dalo sa o tom spievať až po 89. No, jasne, no. Jasne, jasne. no ale títo štvánci za krásou ono to bolo už aj na sklonku 80 rokov aktuálne a ešte aktuálnejšie je to práve dnes. Never. na svedomí. To sa už dostávame do pasáže, ktorá bude patriť tzv. angažovaným pesničkám. Petře, tento výraz si zrejme zachytil už veľmi dávno. A tak pochopitelně, jako to bylo takový zaklínadlo, eh, ale eh, to e, slovo je strašně zneužitý a pošpiněný e, různými totalitními souvislostmi, e, protože na angažování není nic zlého. Přece pravda, angažuje se e, každý, kdo cítí potřebu e, promluvit do věcí, které se dějí kolem něj, angažuje se tím, že něco napíše, něco zaspívá, něco e, někde vykoná. E, ostatně jeden, jeden eh, básník napsal do, do textu eh, jen mrtví se neangažují. To je sice jakási metafora, nadsázka, ale v podstatě to je, že i když se neangažuješ, i když si eh, úplně nenápadný člověk, který chodí na 8 hodin do práce, tak i to, to je tvoje angažma, že se neangažuješ. zní to paradoxně, ale je to tak. No a v aktuálnej dobe sa pokúsil aj Peter Nať e, byť e, takzvaným interpretom angažovanej pesničky, keď e, ponúkol skladbu s názvom Až budeme čipovaní, to je taká vec, ktorá nakoniec oficiálne ani nevyšla. Je iba také video, kde to hrá v takom akože štúdiu, kde si sadol s gitarkou a ponúkol slova typu Moja milá ľuďom prepína si ako ja iná, zmizneme im zo signálu, mám pre teba skrýšu malú, schovám ťa do seba. A to čipovanie bolo vtedy takou témou, ktorá sa tak skôr hodila do konšpiračných e, vôd, a spájana je hlavne s tou alternatívou a keď na ňo boli pohľady z toho tzv. mainstreamového priestoru, také veľmi zamračené, tak sa to snažil obhajovať spôsobom, že vlastne on nemyslel to čipovanie, ktoré e, riešime, teda akože my, tá alternatíva, ale že to je len obrazne povedané. Mám pocit, že to neustal úplne ideálne a neobhajil tú pesničku aj pred tými, lebo by mu hrozilo, že by mohol byť tak trošku e, vynechaný aj z toho bežného vysielania. Příběh téhle písně neznám, nicméně pravdou je, že když se podíváš na realitu, tak co se děje? E, dějí se, dějí se E, takzvané digitalizace. V Čechách se nám digitalizace povedla tak, že prostě není možné začít stavbu e, rodinného domu nebo čehokoliv dalšího, protože to rozdigitalizovali do té situace, že je všechno 70 krát komplikovanější a zastav v podstatě hromadu věcí to zastavilo. Digitalizace e, katastru nemovitostí, to tež. Digitalizace kde čeho, na co sáhneš. Já jsem jenom včera u nás na Vysoké vysoké škole ekonomické e, eh, přebíral takový ten evidenční list důchodového pojištění. To je takový malý červený výsteček, který dostává vždycky za nějaký období, tuším za půl roku nebo za rok. E, a normálně se proto šlo do, na to osobní oddělení, tam jsem podepsal převzetí a šlo se pryč a trvalo to celý minutu. E, tak tady nás sedělo pět nebo šest lidí nad počítačem, protože oni to zdigitalizovali. A trvalo to 40 minut, než jsme jsme se dopracovali, včetně pozor správce IT sítě, který, který vymyslel, tak se v tom najednou nevyznal a ztratil. Takže 40 minut tam 6 lidí zabíjelo svůj pracovní čas úplně zbytečně marně tím, že, že prostě se to digitalizuje. A to je, to je jenom se hra. Eh, co přijde. Seberou nám papírové peníze, eh, převedou to na karty, seberou nám karty, převedou to do telefonu. Už vím svoji 90 letou tchýni, <clears throat> jak si přivádí nebo dává po telefonu, má tlačítkový, protože na ten, na ten takzvaně smart jako už nevidí a není schopná ho ovládat, tak jak ze svého tlačítkového e, telefonu e, posílá třeba, já nevím, platbu za elektriku. No jsme se zotročení lidí. E, budou růst, růst dluhy těch lidí, kteří nebudou schopni tato, tato, té technologii dostat budou se jim, budou se jim e, E, zabírat e, jejich majetky pomocí různých, e, různých řízení. Je to, je to, celé to je o tom, a já teď neříkám, že nám budou vpichovat čip jak psům do svalu, ale je to o tom, aby si byl pod dohledem. Už teď si máš, máš li telefon, máš li chytrý telefon, <clears throat> tak seš pod dohledem, protože někdo někde ví, kde jsi, kde se pohybuješ, máš tam nějaký, nějaký e, euh, čudlík nebo nějaký udělátko, který prozrazuje tvoji polohu. To, že ti posílají individualizovanou reklamu, že prostě já, když jsem mě, e, třeba mi po úraze potřeboval nějaký zdravotnický pomůcky, no tak najednou jsem měl telefon i mail zaplněný e, nevyžádanou reklamou na něco takového, na tento typ pomůcek. Ačkoliv jsem o tom nikomu žádným telefonem ani mailem nenapsal, tak to přesně nějak věděli. Jo? A to prosím není není konspirační teorie, já nemám rád konspirační teorie, tohle je realita, do té se ženeme a je mi těch našich dětí docela líto, protože eh, oni s těma technologiemi sice umějí líp, ale nebudou se jim umět bránit. A teď do toho vstupuje AI, Je, eh, takže to, pojďme radši k muzice, to, to je škoda slov. No radši k muzike. V podstatě eh, to, čo si teraz povedal, Peter bude popisovať v tej nasledujúcej skladbe, už názov je veľa vravný, zachránte ľudí pred ľuďmi mi, kto odpočúva môj telefonát, kľúčom skúša ma vykradnúť, niektorých musím, iných nesmiem poznať. Áno, aj to je niečo, čo rozoberal už na, v roku 1990, keď ponúkol album s názvom Finta a po tých 35 rokoch je to realita. Niektorých môžeš a niektorých nesmieš poznať. Tak, a to je to, co jsem na začátku toho pořadu nazval, že tady uslyšíme i co, si, co je víceméně protest song, tak to je tohle. vedú vojny, len nápisy, prekliatie doby, kde všetko je súrne. Myslí si, zachránte ľudí pred ľuďmi, cez steny počuť, keď v noci deti kašľú zo spánku vražedný smog. Všetko sa uzlí, káble aj Eros Niektorých musím, iných nesmiem poznať. Skok z paneláku bolí už predtým. potom Peter vykrikoval Zachránte ľudí pred ľuďmi a každý len pozná svoj kúsok pravdy. Album Finta mu vtedy pokrstil Petr Janda, s ktorým neskôr mal možnosť teda aj si zahrať na koncerte Olympiku, aj naspievať dueto s názvom Kamila. Môže byť, že mnohí zachytili. No a ďalšia <laughs> angažovaná pesnička pred nami. Zvyčajne e, vraj ľudia si vyberajú to, čo bude dominovať v rámci lásky a života ako takého aj v rámci slobody, ale tu bude príbeh o tom, že tri dámy, nazvime ich takto, jedna sa volá Láska, druhá Smrť a tretia Sloboda, sedia v kaviarni a rozhodujú o študentovi pri vedľajšom stolíku, že aký osud ho čaká. nasledujúcom príbehu si to pripomenieme. Asi mrazivé, Petře, keby si ty bol tým študentom. Já no v každém případě, když jsem to slyšel prvně, tak jsem si říkal, to je teda metafora jako noha. To bych při vší úctě e, od svého autora nečekal. E, tady už přesahuje skutečně jako mez písňového textu, nejenom tady, ale i na mnoha jiných místech. Opakuju se, e, moje hlavní poznání z toho, e, z toho naďovského E, poslechu je e, obdiv k jeho textarskému umu a mm, tahle ta písnička je toho dalším, dalším důkazem. E, zase by si mohl trošku, trošku jako zasadit do nějakých těch konspiračních souvislostí, jakože je, je někde nějaký osud a někde nějaký, o nás někdo rozhoduje eh, a nejsme to my sami. Ať si hmm. to každý vyjasní, vysvětlí sám pro sebe. Mě ta písnička mu dává spoustu otevřeného prostoru přemýšlení. Tak filmár, ten by si zgustol nad takýmto príbehom. Našťastie pre študenta to dopadlo, takže stihol ešte újsť. Kto vie, ako by to vyzeralo, či by z toho nebola skôr hororová poviedka. No tak možná, že by to sfilmoval dobře Juraj Jakubisko, ale mm. na konci 60. let, kdy točil filmy typu Vtáčkovi a Siroty a blázni, E, a ne potom ty filmy typu Bátory. To je tam je trošku velký rozdíl. Ale ten raný jakovisko, to si myslím, že to by se vychutnal skutečně. Ten no, ale... by mohl na to dělat klip. Ano, ale tak to už možné nie je, vieme prečo, ale keď porovnáš ranného Petra Naďa ako autora a teraz v tejto pesničke, to už je z tých ostatných rokov, je tam cítiť posun, alebo je to stále ten istý Peter Naď? E, víš, to je špatná, špatně zodpověditelná teda otázka. Posun tam samozřejmě je technologický, e, je, je, je dospělejší, je starší, je zamišlenější, to všechno je pravda, ale myslím si, že na to všechno už tam bylo zaděláno, minimálně v těch věcech, ze kterých si vybíral ty, ne v těch největších hitovkách, Eh, chápu ten jeho postoj, že prostě hitu se nemá spěhák eh, vzdávat a a tvrdit o, o tom, že, že to vlastně není jeho a takovéhle bytomosti. Jasně, že je, protože ho to dostalo mezi lidi a dostalo to do všeobecné známosti a měl by eh, svému talentu být vděčný, e, že se mu to povedlo napsat tak, aby se to líbilo hodně lidem. Ale vedle toho nezanedbal mm, psaní písniček, jako jsou ty, co si dneska pouštíme. A takže já si myslím, že tam je jasná kontinuita. Tak vieš, nemůžeš se eh, tím svojím slávným iným pesničkám, tváriť k ním, že nepatria k tebe, pretože aj vďaka ním potom poslucháč vydržal, nie všetci samozrejme, ale vydržal a počúva aj takto vážne ladené songy. Keby nemal hitovku, tak by neprilepil tú pozornosť na seba. No, protože by se ocitl v tom v té škatulce nějakých folkařů, šanzonierů, protestních zpěváků, nějakého takového jako okrajového, eh, okrajového žánru a byla by to škoda, protože by to nezasáhlo hmm. tak velké množství lidí. A mnohí aj vďaka právě výrazným hitom potom prešli k komornějším dielam a toto se stalo ich doménou dá sa povedať, že Peter aj tými albumami, ktoré potom vznikali pod názvom Pianko a potom aj tá dvojka, ukázal, že je autorom silných titulov a toto by sa dalo povedať, že jeho doména v tom ostatnom období napokon to ukázal aj albumom Petrolej, ku ktorému sa ešte dostaneme jednou skladbou po tej následujúcej. Thank Láska, smrť a sloboda sedia v kaviarni. Stavili sa o študenta pri vedľajšom stole, že ktorá ho dá dole. A tak zažil lásku slobodnú, aj láskavú smrť, ktorej bude patriť, nevedia sa dohodnúť. Zatiaľ chlapec stihol Láska, smrť a sloboda, tri osudové ženy. Láska, smrť a sloboda, chodia v našom tieni. Láska, smrť a sloboda, sedia pri vedľajšom stole, smejú sa, flirtujú, čakajú. Chlapec stále nechápe, čo sa to s ním stalo, že mu niekto vypil víno a ukradol telo, ale spievať sa mu chcelo. Láska, smrť a sloboda, tri osudové ženy. Láska, smrť a sloboda, chodia v našom tieni. Láska, smrť a sloboda, Sedia pri vedľajšom stole, smejú sa, flirtujú, čakajú. Láska, smrť a láska, smrť a sloboda. Chodia v našom tieni láska, smrť a sloboda. Sedia pri vedľajšom stole, smejú sa, flirtujú, čakajú. A my ideme pomaličky do finále aj v rámci 58. triangla, ktorý patrí ročníku 59 a tým je teda Peter Naď. Niečo sme preskočili, je toho celkom dosť, hlavne tie 90. roky, keď bol interpretom, ktorý sedel s nohami na stole, ponúkal skladby typu Revolvera muzika alebo Zuzka vešia čipkované prádlo. Došlo aj na projekt Nové svetlo, na duety, s mnohými interpretmi, s ktorými sa počas tej svojej cesty mal možnosť stretávať. Keď mal 50 tak to bol dvojalbum Labutia a Havrany, jednak štúdiovka klasická a potom ten druhý disk. To bol Amplaktový koncert, ktorý nahral práve v tomto čase a Amplaktovo to vyznievalo aj na tých Pianko albumoch. Najnovším projektom je Petrolej a nespomenuli sme ani detské pesničky, ktoré zaznamenali úspech a vyrástli nám tu aj interpreti, ktorí vďaka tomu slávili celkom zaujímavý ohlas u poslucháčov, plus jeho fotografie, ktorými sa prezentoval v tom, dá sa povedať, že stále ešte nedávnom období. No, bolo by toho celkom dosť ale sme vo finále a tak si ešte jednou pesničkou pripomenieme aj album s názvom Petrolej. Neviem, Petře, asi sa k nemu iba dostal vďaka pesničke, ktorú som ti poslal. To je pravda, ale já bych ještě na markotě 90. let eh, řekl velmi stručně jednu historku Eh, když jsem dělal v 95. roce šefredaktora jednoho velkého nakladatelství na Václavském náměstí, tak eh, za mnou přišel Petr Nať s rozhlasovým redaktorem Vládě Ukrocem a nabídli mi, jako, že bych vydal životopisnou knížku o Naďovi. Pochopil jsem v tu chvíli, že je, jako se hledá e, jako jakási nová, nový startovací, nová startovací čára. Ta knižka, e, a... že ti do toho skáčem, se volala hmm. Music Cross. To já už si nepamatuju, ano. se přiznám, ani nevím, jestli vydal, vyšla Vyšla, někde. já ju mám tu na stole. No, vidíš to. Tak, eh, tak ta původně měla teda vít u mě a já jsem ji nevydal, protože jsem si udělal, eh, a to je, to je právě tam základ mý domněnky, že tam prostě řešil určitý existenční věci jako z hlediska té muziky. Teď se vám, že v 90. letech se skoro nehrály, aspoň ne v Čechách, původní písničky, všechno to bylo samá angličtina. E, to se změnilo až o mnoho později. I mnoho českých eh, a slovenských možná hudebníků mělo určitý jaksi existenciální potíž tohoto druhu. No a Já, já jsem si nechal udělat prostě průzkum trhu a zjistilo se, že by to stálo mnohem víc, než by se na tom vydělalo, takže jsem to nakonec nevydal. Hmm. Uh, nevím, jestli toho mám litovat, lituju jenom toho, že jsem nebyl schopen to Eh, panu Nadějovi říct do očí mm. mě ten důvod, protože mi to bylo blbý, prostě říct mu, víte, eh, oni o vás nemají zájem. To se říká blbě, no, mm. takže jsem to nějak zamluvil, nějak pitomně, takže mám z toho trošku špatný pocit, ale jsem rád, že dneska ho aspoň trošku odčinil tím, že si tady pouštíme tyhle ty věci. Ano, on se s tím Bláďom Krocom vtedy vydal po Evropě až do Paríža išli a tak a počas tej cesty se rozprávali, on si to zaznamenával, ten Bláďa Croc a nakoniec z toho e, vyšla knižka práve pod názvom Music Cross, kde komentoval svoje skúsenosti na tej hudobnej ceste, opisoval aj dôvody vzniku jednotlivých pesničiek, albumov a tak ďalej, zamýšľal sa nad všetkým tým fungovaním sveta ako takého a nad tým sa zamýšľa teda aj v tých aktuálnych pesničkách, napríklad skladba, ktorá na nás čaká z albumu Petrolejta, dostala názov Tam, kde nie je signál, aj k nej mal určité vyjadrenie. Ja som zistil fakt, že na Facebooku, na Instagrame, že to publikum dozrieva so mnou, že začínajú to vnímať inak. A ja s ďačnosťou píšem tie pesničky, lebo naozaj ľudia z mojej generácie, my máme pocit, máme túžbu spomaliť, lebo ten chaos, ten konzum teror, ktorý tu existuje, tie reklamy, to všetko, čo sa na nás sype, tá informačná vojna a tak tak máme pocit, že by sme mali spomaliť. O tom je napríklad ďalšia tá pieseň balada, že tam, kde nie je signál. To je taká túžba, zase predstavte si hypoteticky, že by vypadla celosvetová sieť. By bolo úžasné. <laughs> No, to by sme ani nemohli vysielať, Petře. To jsem to chtěl říct, jako bylo by to úžasný, až na to, že by ne, nezněl triangel. Ale zase by se třeba lidi vrátili k normálním přehrávacím e, zařízením a vraceli by se ke svým starým hudebním a kulturním láskám. Ano. E, k nímž ten nať určitě pro mnoho lidí e, je. No ne, nemohli by si ani tie streamovacie služby popúšťať, lebo nie každý si to teraz kupuje fyzicky, CDčko, platňu, ale spoliehajú sa na to, že sa nakliknú na internet a tam si to pustia. No ne, tak jako to je to, ne, že nie, nie každý. To je tak, já jsem se o tom bavil s Váďou Kočandranem nedávno, což je v zastoupení e, největší americké gramofirmy a on mi říkal, hele, my děláme absolutně největší biznes na Spotify a na streamovacích službách. E, už vůbec ne na nosičích nebo na merkan, merkantelu s tím spojeného, ale jedině na tom, že se lidi objednávají ty, ty streamovací služby, stejně jako u filmu Netflix nebo HBO nebo já nevím něco jiného, tak prostě na tom se dneska, na tom se dneska žije a já když si vzpomenu, začal jsem tím, skončím tím, mě na ta 70. leta, která mě učila poslouchat muziku, tak eh, pro nás bylo prostě album svatá věc. Jakmile to album nemělo nějakého společného ducha, tak nás to nezajímalo. Alba, který byl zhrnutý eh, ze, z, z hitových písniček, to se ještě dělo v 60. letech, samozřejmě první desky eh, Beatles takhle vznikaly, ale to byl unikátní fenomen. Eh, ale jako udělat desku někomu jenom proto, že prostě měl pár singlů, tak je co vydat, tak to nás nezajímalo. Nás zajímalo, co kdo tím, sděl, tím albem sděluje. Dneska je absolutně singlová doba, eh, že ty lidi jdou e, za tou jednou skladbou a jsou schopni za ní platit. E, moc tomu nerozumím a myslím, že to vede k posluchačský idioci a analfabetismu, ale to už je na jiné povídání. Ano, ale zase někdy je to aj o tom, že on by ani celým albumom ten konkrétní interpret nezaujal, ale zaujme iba tým singlom. No, no tak těch je víc asi, těch je nejvíc. no, <laughs> ale tam, kde momentálně signál je, tam posíláme predposlednú pesničku. ďaleko od super sveta žijú tichí ľudia sú šťastní a zvláštne svietia tam, kde nie je signál vietor spieva pieseň trávy a my zas pri Čítame samé zlé správy, sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení, v tom opojení na ten nový sebatlán. Tam, kde nie je signál, Vtáci pijú rannú rosu a my môžeme snívať, vidieť slobodu, chodiť bosú. Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení, v tom opojení, na ten nový seba plán Virtuálnu lásku stráži veľa hesiel, čo sa týka srdca, je to čistý priestrel. na nás dýchla opäť poetika z tvorby Petra Nadia. No viem si predstaviť, Petře, poslucháča, ktorý túto pesničku počúva, toho, ktorý nezažil dobu, keď ešte nebol internet, tak e, tomu naskakuje určite husia koža, zimomriavky z hrôzy, ktorá by ho postihla, keby nebol signál. A tí zase, ktorí sme to zažili, tam také iskričky v očiach a taký povzdych, joj, ale bolo vtedy nejako asi lepšie. No bylo klidněji hlavně. Dneska nás ten svět strašně žene dopředu rychle a tím pádem povrchněji. Takže, takže si myslím, že jsme si prožívali ty věci víc do hloubky a vezmu jenom, vezmu jenom takovou věc, eh, když za toho komunisty se sem nedala, ne, nevozila Eh, ta, ta, já nevím, ty desky západních kapel, eh, nebo, nebo se tak různě pašovaly a byly ty burzy, už jsme si o tom povídali, i u, v kauzi Modus, tak, eh, tak jsme tu desku měli třeba jednu Eh, jednou za týden mezi jednou a druhou burzou. A teď jsme ji naprosto s eh, posvátnou láskou a obdivem eh, pouštěli si kolem dokola, nahrávali jsme to na nějaký magnetofony všelijaké kvality a prostě znali jsme a já se přestěhuju do dneška a určitě nejenom já, že prostě určitý tituly z té doby bych mohl vlastně přepsat do not E, a to aranžmá znám do poslední Eh, do poslední noty, mm, eh, protože jsem to měl opravdu velice, velice eh, naposlouchaný, pečlivě, pečlivě. Dneska si můžeš, tak teď už nemůžeš, ulož to třeba a ještě do nedávna. Ano, si mohl stáhnout diskografii kohokoliv, miliardy tracků a v životě nejseš schopen to vyposlochnout, na to teda takhle poctivě. A já si myslím, že s tím, s tou singlovou dobou je to úplně stejné. Vede to skutečně k povrchnosti a mě by opravdu zajímalo, jestli za nějakých, tak teď se bavíme, 35 let, Pro převratu převratuje za dalších 35 let, eh, to už tu nebudu, takže to mě zase tak moc nezajímá, ale bylo by hezký vědět, jestli vůbec něco z té dnešní muziky přežije a jestli se k tomu ještě někdo bude chtít vracet. Eh, já se tím nej, nejsem jistý. I proto jsme nakonec na začátku toho triangu, když jsme ho dělali, eh, začali těma základama, těma šedesátkama, Vargou a hádíkem a tak dále, protože tam to všechno začalo. Tam začala ta e, taková ta ne, ne, ne, nepopula, nepopulární tak, <laughs> nepop music, jo. Mm. A jako z toho, z toho žijeme. My jsme tam vyrůstali, tyhle ty vyrůstají mm, na písničkách na dvě, na tři minuty, e, na jedno kliknutí ze Spotify. Je mi jich to, myslím, že mají ten život chudší. No, ja by som bol zvedavý aj na to, aké správy a akým štýlom sa budú rútiť na obyvateľov, občanov, čitateľov, pretože netvrdím, že za socializmu písali novinári všetko len také príjemné, však vieme, ako opisovali plastikov a podobných, akí to boli rozvracači štátu a žili v tých oblekoch amerických rifliach a podobne a tá tvorba, že spievajú falošne, texty sú otrasné a podobne, ale dnes mi novinár, ktorý, lebo mi vyskakujú rôzne články, nepríde ako informátor a nejaký zdieľač správy, ale je to dráb, policajt, ktorý je plný nenávistí, samozrejme záleží ktorým smerom je priklonený na ktorú stranu, ale zvyčajne je to o tom, že sú to všetko negatívne písané informácie, plné rôznych násilností a podobne. A tá mladá generácia No, nie je jej čo závidieť, veď aj Peter, ešte jednu jeho výpoveď, tu mám takú kratšiu, opisuje, ako sa dnes pozera na mladú generáciu. Dnešná generácia ľudí, odpoviem vám vtipom. Tínedžer pozerá televíziu v obýváku a mama varí večeru a pozerá pořad, program o eutanázii a ten skončí a on sa tak pozrie na mamu a hovorí, mama, slúb mi, až to bude so mnou úplne zle, že ma odpojíš od všetkých prístrojov, na ktorých som závislý. Mama, Wi-Fi no nie, Wi-Fi no nie. <laughs> Takže asi takto. No. Ja mám dojem, že niekedy ľudia proste už nevedia komunikovať. Ja keď som priletel do Adelaide, Eh, mal som také, eh, dvakrát už také turné akustické pre našich rodákov, pre Čechov, Slovákov s gitarou. Preťal som do Adelaide a kamarát ma zobral do McDonald's, pretože všetko bolo zavreté, to bolo v noci a tam bolo otvorené. A tam sedelo okolo takého kruhového stola asi 12 tínedžerov a mali tam taký balónik, že happy birthday. Oni si mali tú party. A sedeli a boli ticho. Každý mal kolu pred sebou, dojedený hambač a všetci na mobile, hovorím, hm, to je burno no. zábava, bacha, nech, nech to neskončí zle. <laughs> Takže niekedy takéto veci, že ja som z generácií, ktoré sa rada stretáva s ľuďmi. Samozrejme, že si píšeme a e, je to dobré využívať tieto veci na to, aby sa udržiavali tie vzťahy. Že my si hlavne vtipy posielame s kamarátmi. Ale považovať to za spôsob komunikácie medzi ľuďmi je dosť cestné. Jako pre mňa, pre školu určite. Tak, takto sa na to pozerá človek narodený v 59. roku. Takto sa na to pozerám aj ja. Hmm. Eh, a myslím si, ještě bych k tomu dodal půl věty, už nechci zdržovat, že to, co jsi říkal ty, Peťo, že, že ty, eh, ta média nás zahlcují eh, negativními informacemi, tak si všimni, že úplně eh, k tomu jaksi doplněk té množiny eh, toho, toho zvukového eh, smogu je reklama. A reklama je zásadně postavená na pozitivních výkladech světa. Hmm. Mhm. Takže je tady něco proti něčemu. E, náš skvělý spisovatel a novinář Soudý Glacolík, kdy se napsal, že reklama je uměním hovna. Eh, je to ošklivé slovo, ale je to úplně nejpřesnější definice eh, smyslu reklamy. Je úplně na nic, je absolutně jenom na oblbování, že z jedné strany tě eh, decimuje nějaký médium hrůzama a, a, a strachem a z druhé strany ti ukazují, jakou si na to máš koupit zubní pastu. Tak to, to, to, je, to je konec světa. No vždy to bude asi o dvoch stranách mince, Niekde to bude čierne, niekde biele, niekde bude smiech, niekde bude plač. A ja ešte pred tou záverečnou pesničkou a ohlásením ďalšej osobnosti, na ktorú si posvietime v Triangli, sa ti chcem poďakovať, pretože ak všetko dobre vydá, tak v čase, keď sa končí premiéra tak je na ceste do Banskej Bystrice práve osobnosť, e, ktorá aj vďaka tebe by mohla prekročiť prach nášho štúdia. A na tebe je, aby si prezradil, kto konkrétne. Je to velmi jednoduchý, je to Janek Ledecký, vynikající také autor, také textař, eh, také autor libret a celých, eh, celých rokových oper. Eh, velmi osobitá figura na české poprokové scéně. Má možná dokonce mnoho společného s tím, s tím naděm, protože je svébytnej a s výjimkou nedlouhého pobytu v kapele Gentour, eh, která pokud vím s jeho odchodem zanikla, eh, tak potom jel celá ta leta solovou kariéru a obdivuhodným způsobem. Navíc je to strašně příjemný člověk, eh, se kterým je možný se zasmát věcem, které jsou k smíchu a zaplakat nad věcmi, které jsou k pláči, eh, je upřímný, poctivý a kam toho ještě má výbornou dceru, která, jak víme, se eh, mě na obou stranách řeky Moravy je velmi slavná sportovnice <laughs> eh, na, na lyžích a na podobných záležitostech. Ano. Takže je to taková hodně pracovitá rodina i jeho syn Výtvarník taky. Je, je to taková fakt poctivá pracovitá Eh, důsledná rodina která dbá dbá na to, aby věci, které odevzdávala, byly poctivý. A to je strašně, strašně důležitý. A pokud vím, tak dneska má Janek eh, Recký Banské Bystrici koncert, tak doufám, že klapne jeho návštěva eh, v rádiu a budeme si moci, kromě toho, že příštím trianglu budeme hrát jeho písničky, tak si do toho budeme moci pustit i nějaké záznamy z toho tvého rozhovoru. No a ještě má i společnou nahrávku s Petrom Naďom, Album Duety z roku 2006 obsahuje aj skladbu Niekdy je smích, niekdy pláč a to bude bodka za našim dnešným rozprávaním, ktoré bolo predovšetkým teda o Petrovi Naďovi. a ti ďakujem veľmi pekne za komentovanie a za výraky, ktoré si nám tu dnes ponúkol. Já jsem rád, že jsme opakuju to e, vlastně otevřelo dveře do úplně jiného Petra Nadě, takže mám teď e, co nového se učit e, a a díky za to a díky všem našim posluchačům, že jsou nám věrní a, a naslyšenou za měsíc. Áno, tešíme sa opäť do počutia. Někdy mám dost a někdy míň končí se mejdan ohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně zač, někdy je smích a někdy pláč. Raz si pustím žilu a raz ja pijem krv a potom nechcem hádky, kto kde bude prv ráno pred zrkadlom Nesmiem to vzdať Niekedy smiech Niekedy plač Možná, že někdy nejlíp Nedělat nic A všechny prázdné lásky Vystřelit na měsíc Před zrcadlem rád nesmím to vzdát. Někde je smích, někde je pláč. Až si po mňa prídu, až si pro mňa prídu, s kazajkou pre blásno, s kazajkou pro blásno, snad to nepokazí, snad to nepokazí, a môj smiech zaznie, môj smiech zaznie, niekedy viem žiť, a niekedy také ne, niekedy viem žiť a niekde také ne. Niekde je smích, niekde je plán.